18 skirsnis Jie buvo susitarę kiekvieną naktį sapnuoti vienas antrą ir savo žodį tesėjo. Taigi jam priklausė ir kozetis sapnai. Jis be paliovo žiūrėdavo į trumputes garbanėlės ant jos sprando ir kartais jas liesdavo savo alsavimu, sakydama savo, kad kiekviena iš šitų garbanėlių priklauso jam, Marijui. Jis maldingai kontempliuodavo visą, ką įnešiojo, gražiai sumeksta kaspiną, pirštinaitės, ranko galiukus, kurpaitės, visus tuos šventus daiktus, kurie priklausė jam. Jis tarėsi, kad jam priklauso ir gražios vežleninės šukos jos plaukose. Ir net kalbėjo savo, Tai buvo duslus ir slaptas bundančio geidulingumo vapėjimas, kad nėra ne vieno raištelio jo suknelėje, ne vienos akutės jos koinėse, ne vienos klostės jos korsete, kuri nebūtų buvusi Jono savybė. Greta kozetės jis jausdavosi kaip šalia savo turto, savo daikto, šalia savo despoto ir savo vergės. Atrodė, kad jų sielos tiek susilėjusios, jog panorė jas atsijimti, jie būtų negalėję jų atpažinti. Šita mano, ne, tai mano, tikėk manim tu klysti, čia tikrai aš ne, tu apsirikai, čia visai ne tu, čia aš. Marijus buvo kozetis dalis, o kozetė Marijaus dalis. Marijus jautė, jo kozetė gyvena jame. Turėti kozetę, valdyti kozetę jam buvo tas pat, kas kvėpuoti – Ir štai šį tikėjimą, į šį svaigulį, į šį nekaltą suverenumą, negirdėtą ir tobulą, į šį viešpatavimą staiga įsiveržė žodžiai, mes išvyksime. Ir šaižus tikrovės balsas jam suriko, kozetė ne tavo. Marijus pabudo iš miego. Šešias savaitės, kaip jau sakėme, Marijus gyveno už gyvenimo ribų. Žodis išvykti šiurkščiai jį gražino į gyvenimą. Jis nežinojo, ką pasakyti. Kozetė tik pajuto, kad jo ranka pasidarė šalta kaip ledas. Dabar jis savo rėštų paklausė jį. Kas tau? Jis atsakė taip tyliai, jo Kozetė vos išgirdo. Aš nesuprantu, ką tu sakai. Ji vėl tarė. Šyri tėvas man liepė susikrauti visus daiktus ir būti pasiruošusiai. Pasakė, kad sudėčiau jo baltinius į lagaminą, kad jam reikia išvykti į kelionę, kad mes išvažiuosime, kad mums reikalingi lagaminai. Didelis man ir mažas jam – kad viskas turi būti paruošta per savaitę ir kad mes galimas daiktas keliausime į Angliją. Bet juk tai baisu, sužuko Marijus. Yra tikras dalykas, kad čia akimirka Marijaus vaizduotėje joks piktnaudžiavimas valdžia, joks smurtas, joks pačių didžiausių tironų niekšiškumas, joks biuziriso Tiberijaus ar Henriko VIII poelgis savo žiaurumu negalėjo lyginti su pono Fošlevano poelgiu. Jis įsiveža savo dukterį į Angliją dėl to, kad ten turi kažkokių reikalų. Jis silpnų balsų paklausė, tai kada tu išvažiuoji? Jis nepasakė kada. O kada grįžti? Jis nepasakė kada. Marijus atsistojo ir šaltai paklausė, Kozete, jūs važiuojate? Kozete pažvelgė į savo gražiomis jelvarto kupinomis akimis ir atsakė kažkaip sutrikusi. Kur? Į Angliją jūs važiuosite? Kodėl tu man sakai jūs? Aš jūs klausiu, ar jūs važiuosite? Bet kągi aš galiu padaryti, sakyk, atsakė į maldaujamai sudėdama rankas. Vadinasi, važiuojate. O jeigu tėvas važiuoja, vadinasi, važiuojate. Kozetinė atsakydama paėmė Marijaus ranką ir tvirtai suspaudė ją. Gerai, tarė Marijus, tuomet ir aš kur nors iškeliausiu. Kozetė netiek suvokė, kiek nujauti tų žodžių prasme. Ji taip išbliško, kad jos veidas atrodė visiškai baltas net tamsoje. Ji suvapėjo. Ką tu nori pasakyti? Marijus pažiūrėjo ją, paskui išlėto pakėlė akis į dangų ir atsakė, nieko. Kai nuleido akis, pamatė, jo kozetė jam šypsosi. Mylimos moter šypsena spindi ir nakties tamsoje. Kokie mes kvaili, Marijau, aš į tą sugalvojau. Kągi? Jeigu mes važiuosime ir tu važiuok, aš tau pasakysiu kur. Mes susitiksime ten, kur aš būsiu. Dabar Marijus visiškai įsibūdino, grįžo į tikrovę. Išvažiuoti su jumis, sušuko į skozetį, bet tu iš proto įsikrausti. Juk tam reikia pinigų, aš jų neturiu. Vykti į Angliją, bet aš dabar skolingas rodos daugiau kaip dešimt luidorų kurfeirakui, vienam savo bičiuliui, kurio tu nepažįsti. Mano skribelė sena neverta nie trijų frankų, švarkui trūksta iš priešakio sagų, marškiniai visai suplyšę, alkūnės prasitrynusios, batai keuri – Jau šešios savaitės, kai aš apie tai negalvoju ir tau nieko nesakiau. Kozete, aš esu Elgeta. Tu matai mane tik naktį ir man dovanoji savo meilę. Jei mane pamatytum dieną, man duotum vieną sų. Važiuoti į Angliją, bet aš neturiu kuo užsimokėti už pasą. Vos pastovėdamas ant kojų, užlaužęs ant galvos rankas, jis žengė prie medžio, prigludo prie jo veidų, nejausdamas nei širkščio žievės, kurį jam brazdino odą, nei karščio, nuo kurio kraujas lyg kūjų mušė į smilkinius ir sustingo panašus nevilties statulą. Jis ilgai šitaip stovėjo. Atsidūrus tokioje bedugnėje kyla noras amžinai joje pasilikti. Pagaliau jis atsigrėžė, jam pasigirdo tykus lapinamas garsas, švelnus ir liūdnas. Tai raudojo kozetė. Jau daugiau kaip dvi valandas jį verkė šalia Marijaus paskendusio savo mintyse – Jis priejo prie jos, krito ant kelių ir išlėto pasilenkęs prie jos, pabučiavo jos kojos galiuką, kyšant iš pasukneliais. Ji tylėjo ir netrukdė jam. Esti akimirku, kada moteris priima lyg niuri ir beistrė deivė meilės garbinimą. Neverk, tarė jis. Jis užnapždėjo, juk man galbūt teks išvažiuoti ir tu negalėsi atvykti pas mane. Jis paklausė. Tu mane myli? Raudodama jie atsakė tais rojaus žodžiais, kurie visų žavingiausi tada, kai tariami pro ašaras. Aš tave dievinu. Nenusakomai švelnių balsų jis kalbėjo toliau. Neverk. Na, susimildama, neverk dėl manęs. O tu, ar tu myli mane, paklausė jį. Jis paėmė jos ranką. Kozetė, aš niekuomet niekam nesudavęs garbė žodžių, nes bijau duoti garbė žodį. Šalia savęs aš jaučiu savo tėvą. Tai štai – aš tau duodu švenčiausią garbė žodį, jeigu tu išvažiuosi, aš mirsiu. Tone, kuriuos jis ištarė šito žodžius, buvo justi tokia iškilmingai rami širdgėla, jo kozetį sudrebėjo. Ji pajuto tą šaltį, kuris padvelkia tada, kai pro šalis lenka kažkas niūraus ir nepajudinamai tikro. Ji nusigando ir nustojo verkusi. Dabar klausyk, tarė jis, nelauk manęs rytoj. Kodėl? Lauk manęs tik poryt. ryt Kodėlgi? Paskui suprasi. Visą dieną tavęs nematyti, bet juk tai neįmanoma. Paukokime vieną dieną, kad laimėtume galbūt visą gyvenimą. Ir Marijus pusbalsių lyg pačiam savo pridūrė. Ta žmogus niekuomet nekeičia savo papročių, jis priima tik tai vakare. Apie kokį žmogų tu kalbi, paklausė Kozetė. Aš, aš nieko nepasakiau. Kogi tu tikiesi, palauk iki poryt. Tu to nori, taip, Kozetė. Jie apkabino rankomis jo galvą ir pasistiebusi ant pirštų galų, kad būtų sulik jų aukštumo, mėgino jo akise išvelgti tai, kas jam sužadino viltį. Marijus kalbėjo toliau. Aš galvoju štai ką. Tu turi žinoti mano adresą, ar maža kas gali atsitikti. Aš gyvenu pas savo bičiulį Kurfeiraką, stiklo gatvė numeris 16. Jis pasirausė kišenį, įsitraukė peiliuką ir gelešte išbrėžė sienos tinkę – Stiklo gatvė numeris 16. Tuo tarpu kozetė vėl ėmė žiūrėti jam jėkis. Pasakyk man, ką tu galvoji, Marijau, tu kažką galvoji, pasakyk man. Ak, pasakyk man, kitaip aš blogai praleisiu naktį. Ką aš galvoju? Štai ką. Negali būti, kad Dievas norėtų mus įskirti. Lauk manęs poryt. Kągi aš veiksiu iki to laiko, paklausė kozetė. Tu kažkur nueini, pareini. Kokie laimingi tie vyrai. O aš pasiliksiu vienu viena. A, kaip man bus liūdna, ką gyveiksi rytoj vakare sakyk. Pamėginsiu vieną dalyką. Tai aš melsiuosi Dievui ir visą laiką galvosiu apie tave, kad tau pavyktų. Aš tavęs daugiau neklausinėjau, jei tu nenori. Tu mano viešpats, rytoj visą vakarą aš dainuosiu tą dalykėlį iš Euriantis, kurį tu mėgsti. Vieną vakarą tu jo klausėsi po mano langų. Nuoroda Eurianti, Weberio opera, pirmą kartą pastatyta scenoje 1800 23 metais. Nuorodos pabaiga. Bet po rytą ateisi anksti. Aš lauksiu tave sutemus lygiai deviniomis. Neužmiršk, dieve mano, kaip liūdna, kad dienos tokios ilgos. Vadinasi, lygiai 9 valandą aš būsiu sode, girdi? Ir aš ir instinktyviai stumiami tos pačios minties, traukiami tų elektros rovių, kurių dėka tarpusavio ryšys jungiasi similėlius nenutrūksta nei akimirkai – Jėdu net ir širdgėloje apsvaiginti aistros, puolė vienas antram į glėbį, nepastebėdami, kad jų lūpo susilėjo, o ekstazės pagautos ir ašarų pilnos jų akis žvelgė į žvaigždes. Kai Marijus išėjo, gatvė buvo tuščia. Tuo metu Eponina kaip tik sėlino paskui banditus, lydėdama juos iki bulvaro. Kai Marijus galvojo, priglaudęs veidą prie medžio, jam dingtelėjo mintis, kurią dėja jis pats laikė kvaila ir neįmanoma. Jis padarė kraštutinį sprendimą. Septintas skyrius – sena širdis ir jauna širdis viena prieš kitą. Tėvui Žilnormanui šiuo metu ėjo 92 metai. Jis su panelė Žilnorman vis dar gyveno Kalvarijos seserų gatvėje, numeris 6, sename jo paties name – Tai buvo, kaip skaitytojas prisimena, vienas iš tų senoviškų senių, kurie net laukdami mirties laikosi tiesiai, kurių nie metų našta nepalenkia ir net širdgėla nesuriečia. Vis dėlto jau kuris laikas jo duktė kalbėjo, kad tėvas pradeda linkti. Jisai jau neskaldė antausių tarnaitėms. Jau nebe taip karštai belsdavo su lasda laipto aikštelėje, kai baskas netaip greit jam atidarydavo duris – jis tik kokį šešitą mėnesių gėžė apmaudą prieš Liepos revoliuciją. Beveik ramiai perskaitė monitere šį žodžių derinį. Ponas Emblo Conte, Prancūzijos peras. Tačiau be jokios abejonės senis buvo labai prislėgtas. Jis nenusileido, nepasidavė, tas nebuvo būdinga nei jo fiziniai prigimčiai, nei jo moraliniai prigimčiai, bet jautėsi dvasiškai nusilpęs. Ketverius metus jis laukė Marijaus, pilnas ryštingumo – Kitai žodžiais to neišreikš, įsitikinęs, kad tas bjaurus vaikištis anksčiau ir vėliau paklabins jo duris. O dabar maudulio valandomis jam kartais tekdavo prisipažinti, kad jeigu tik Marijus dar jį vers laukti, tai ne, mirties jis nebijojo, bet minties, kad jis galbūt daugiau nebepamatys Marijaus. Kad jis daugiau nepamatys Marijaus, Lygi šiol ne vienoje akimirką jam nebuvo atėję į galvą, dabar jau jis pradėjo apie tai galvoti, jausdamas, kaip nuo tos minties jam stingsta gyslose kraujas. Įsiskirimas, kaip visuomet, kad esti, jeigu jausmai natūralūs ir nuoširdus, tik padidino jo meilę, senelio meilę nedėkingą manūkui, šitaip jį palikusiam. Gruodžio naktimis per didelį speigą daugiausiai ir galvojama apie saulę. Ponas Žilnormanas be viso to buvo įsitikinęs, ar bent tarės įsitikinęs, kad jam, seneliui, jokių būdų neįmanoma žengti pirmą žingsnį į vaikaitį, verčiau pastipsiu, sakydavo. Pats nesijausdamas kaltas, apie Marijus galvodavo tik tai su giliu grauduliu ir nebylę neviltimi, kaip senas žmogelis pasitraukęs į tamsą. Jam pradėjo birėti dantys ir tai dar padidino jo liūdesį. Pona Žilnormanas nors to neprisipažino net savo pačiam, tai jį būtų įsiutinę ir sugėdinę, Niekomet ne vienos meilužės nebuvo mylėjęs taip, kaip mylėjo Marijų. Savo kambaryje prie lovos galvų galiu įslėpė pastatyti seną savo jaunesniosios dukters Velionis ponios ponmersy portretą, nutapytą tuomet, kada jai buvo 18 metų, kad tas portretas būtų pirmas daiktas, kurį jis pamatytų pabudęs. Jis be perstogė žiūrėdavo į tą atvaizdą. Kartą jį žiūrėdamas jis lyg netyčia prasitarė. Man atrodo, jis panašus į ją. Į mano seserį paklausė panelė Žilnorman. Taip, žinoma. Senis pridūrė. Ir į jį taip pat. Kartą, kai jis sėdėjo visiškai prislėgtas, suspaudęs kelius ir beveik užsimerkęs, duktė išdryso paklausti, tėte, nejaugi jūs vis dar pykstate. Ji nutilo, nedrįsdama tęsti toliau. Ant ko? paklausė jis. Ant to vargšo Marijaus. Jis pakėlė savo seną galvą, trenkė sulysusių raukšlėtų kumščių į stalą ir drebančių balsų be galo susierzinę sušuko. Jūs sakote vargšui Marijui. Tas ponas, nenaudėlis, nususęs elgeta, nedėkingas pagirūnas, beširdis, bejausmis, didžioklis, pikčiurna. Ir jis nusisuko, kad duktė nepamatytų jo akise ašarų. Po trijų dienų ištilėjęs keturias valandas taiga įstarė dukteriai. Aš turėjau garbę prašyti panelę Žilnorman niekomet man apie jį nekalbėti. Teta Žilnorman atsisakė bet kurių mėginimų ir padarė šią gilę išvadą. Tėvas atšalo seseriai po tos kvailybės, kurią jį padarė. Aišku, kad jis nekenčia Marijaus. Po tos kvailybės reiškia po to, kai jį ištekėjo už pulkininko. Antra vertus, kaip ir galima buvo spėti, paneliai Žilnorman nepavyko mėginimas pakeisti Marijų savo numylėtinių ulonų karininkų. Teodiulas jo pavaduotojo rolėje nesusilaukė pasisekimo. Pona Žilnormanas nepriėmė kvi pro kvo vienas vietoj kito lotiniškai. Širdies tuštumos neužkiši kamšalų. Teodiulas savo ruoštų, nors ir užuosdamas palikimą, jauti pasišlikštėjimą sunkia prievolę įtaikauti. Senis buvo nuobodus Ulonui, o Ulonas grasus seniui. Leitenantas Teodiulas be abejonės buvo linksmas, bet plepus vaikinas, lengvabūdis, bet gana trivialus. Mėgo smagiai pagyventi, bet blogai buvo išauklytas, turėjo meilužių, tai tiesa, ir daug apie jas kalbėdavo, tai irgi tiesa, bet kalbėdavo nešvankiai. Visos jo dorybės turėjo įdų. Ponui Žilnormanui įgryso klausytis jo pasakojimo apie meilės nuotikius Babilono gatvės kareivinio apylinkėse. Be to leitenantas Žilnormanas kartais ateidavo uniformuotas su trispalve kokarda, dėl to jis pasidarė visiškai nepakenčiamas. Galų galę senis Žilnormanas pasakė dukteriai, man jau pakaks to teodiulo, priiminėk jį, jeigu nori, taikos metu aš nelabai mėgstu karius. Nežinau, gal man labiau patinka kariai mokantis kardų švaistytis, o ne prie šono jį vilkti. Šiaip ar taip, kardų čerškėjimas mūšio laukia nekelia tokio pasišlikštėjimo, kaip makštų tarškėjimas į gatvės grindinį. Bet togi pūstis, vaidinti didvirį, veršti slieminį kaip bobšiai, po kirasa nešioti korsetą du kart jokinga. Tikram vyrui lygiai tolimas tiek pagirūniškumas, tiek maivimasis. Nei fanfaronas, nei meilutis. Pasiimk tą teodilą savo. Veltui duktė įtikinėjo jį, bet juk Teodiulas jūsų sunėnas. Pasirodė, kad ponas Žilnormanas, kuris jautėsi esą senelis iki pat panagių, visai nenori būti dėde. Kadangi jis buvo protingas ir mokėjo daryti sugretinimus, Teodiulas iš tiesų tik privertė jį dar labiau gailėtis Marijaus. Vieną vakarą, tai buvo birželio ketvirtąją, kas nesukliudė senelių Žilnormanui liepti užkurti gerą ugnį židinyje – Jis atleido dukterį ir to įsiuvo gretimame kambaryje. Jis sėdėjo vienas savo miegamajame ištapytame scenomis iš piemenėlių gyvenimo, pusiau uždengtas plačiomis koromandelio medžio širmomis iš devinių palų, atsirėmęs alkūnėmis ant stalo, kur degė dvi žvakis po žaliu abažūru, paskendęs štofu išmuštame fotelyje, pasidėjęs kojas ant žydinio grotelių, laikydamas rankoje knygą, kurios tačiau neskaitė. Savo papratimu vilkėjo taip, kaip jo jaunystės laikais vilkėdavo dabitos ir buvo panašus į senovinį gara portretą. Gatvėje paskui jį būtų sekusi minė, tačiau einant iš namų, duktėjam visados ant pečių užmesdavo kažką panašaus į plačią, šiltą, vyskupišką mantiją, slepiančią jo rūbus. Savo kambaryje halatais apsivilkdavo tik atsikėlęs iš lovos ir prieš eidamas gulti. Halatas sendino, sakydavo jis. Senelis Žilnormanas su meilė ir kartėliu galvodavo apie Marijų ir kaip paprastai kartėlis vyraudavo. Jo iširdė švelnumas visados galų galiai įsiaitrindavo ir virsdavo pasipiktinimu. Jis buvo prieęs tą būseną, kada žmogus pasiruošęs pasiduoti savo likimui ir sutikti su tuo, kas jam drasko širdį. Šiuo metu jis įtikinėjo save, kad jau nebėra ko daugiau laukti Marijaus, kad jeigu būtų norėjęs grįžti, jis būtų jau sugrįžęs ir kad reikia atsisakyti bet kurios vilties – Jis mėgino priprasti prie minties, kad viskas baigti ir kad jam reikės mirti nepamačius to pono. Bet visa jo prigimtis tam priešinosi, jo atkaklus tėviškas jausmas negalėjo su tuo sutikti. Kaip? Kartą ištarė savo įprastinę skausmingą dejonę, nejaugi jis nebegrįš. Jo plika galva nusviro ant krūtinės ir jis įsmeigė į žydinio pelinus jelvartingą ir piktą žvilgsnį. Šią giliausią susimastymo akimirką įėjo senas jo tarnas Baskas ir paklausė, ar teiksitės ponę priimti poną Marijų. Senukas atsitėsi fotelėje, išbliškęs ir panašus į lavoną, pasikėlusi nuo galvaninį srovės veikimo. Visas kraujas jam siūptelėjo į širdį. Jis suvapėjo, užsikirsdamas. Kaip, pona Marijų? Nežinau, atsakė Baskas, išgazdintas ir suglumintas savo šeimininko išvaizdus. Aš pats jo nemačiau. Nikoletė man pasakė, atėjo kažkoks jaunas vyras. Praneškite, jog tai ponas Marijus. Senelis Žilnormanas tyliai sumurmėjo. Tegu įeina. Ir jis liko sėdėti tą pačią pozą, jo galva tirtėjo, žvilgsnis buvo įsmeigtas į duris. Šios atsivėrė, įėjo jaunas vyras. Tai buvo Marijus. Marijus sustojo tarpduryje, lyg laukdamas, kada bus paprašytas įeiti. Jo beveik skurdus drabužiai nekrito į akį šešėlėje, kurį metė bažūras. Aiškiai matėsi tik tai jo ramus ir rimtas, bet keistai liūdnas veidas. Tėvas Žilnormanas, pritrenktas apstulbimo ir džiaugsmo, kelias akimirkas nematė nieko, tik tai kažkokį spindėjimą, kaip esti tada, kai susiduri su vaiduokliu. Jis beveik alpo, Marijus matė lyg pro akiną mašydą. Taip, čia tikrai jis, čia tikrai Marijus. Pagaliau, po ketverių metų. Senelis, taip sakant, apglėbė jį visą vienu žvilgsniu. Jis pasirodė jam gražus, taurus, grakštus, užaugęs tikras vyras, mokas deramai laikytis, žavingas. Jam norėjusi įskėsti rankas jį pasišaukti, šokti jam priešais, jis visas tirpte tirpo ekstaziją, karšti žodžiai susitelkė jame ir nebetilpo krūtinėje, pagaliau visas ta švelnus jausmas įsiveržė jam pro lūpas virtęs atšiaurybę nes prieštaravimas buvo jo prigimties pagrindas. Jis griežtai paklausė, ko jums čia reikia? Marijus sutrikęs atsakė, ponė, Pona Žilnormanas būtų norėjęs, kad Marijus pultų jam ant kaklo. Jis buvo nepatenkintas ir Marijumi, ir pačiu savimi. Jautė, jog pats yra per šiurkštus, o Marijus per šaltas. Vargšui senukui buvo nepakeliama skaudi kančia jaustis tokiam švelniam ir sugraudintam, o rodytis tokiam kietam. Jį vėl perėmė kartėlis, jis niūriai nutraukė Marijų. Kogi vis dėlto atėjote? Tas vis dėlto reiškė, jeigu neatėjote manęs apkabinti – Marius pažvelgė į senelį, kurio veidas buvo išbliškęs kaip marmuras. Pone, senis vėl prabilo rūščių balsu. Jūs atėjote manęs atsiprašyti? Jūs prisipažįstate kaltas? Jis tarėsi kreipęs Marijų į teisingą kelią ir manė, kad vaikas sušvelnės. Marijus sudrebėjo. Iš jo reikalauja įsižadėti tėvo. Jis nuleido akis ir atsakė, ne, ponė. Jei taip, suskausminga ir užšia širdgėlas užkosenis, tai kogi iš manęs norite? Marijus susinėrė rankas, žengė žingsnį ir silpnų drebančių balsų pratarė. Pone, pasigailėkite manęs. Šie žodžiai sujaudino poną Žilnormaną. Pasakyti anksčiau jie būtų jį sugraudinę, bet dabar jau buvo per vėlų. Senelis atsistojo, abiem rankomis pasirėmė ant lasdos, jo lūpos pabalo, galva tirtėjo, bet jo aukšta figūra atrodė dar aukštesnė už nulenkusi galvą Marijų. Pasigailėti jūsų, ponė, Jaunuolis reikalauja pasigailėjimo iš 91 metų senio. Jūs žengėte į gyvenimą, aš jį palieku. Jūs vaikščiojate į teatrus, į balius, į kavines, į biliardinės, jūs samojingas, patinkate moterims, esate gražus jaunuolis, o aš vidurvasarie žvarpstu prie degančio žydinio. Jums įvalės vienintelio tikro turto, koks tik gali būti, o man visų senatvės negalių lygų vienatvės. Jūsų sveiki visi 32 dantys, jūsų geras krandis, žvalios akys. Puikus apetitas, jūs tvirtas, sveikas ir linksmas jums ant galvos jodų plaukų kupeta, o aš neturiu net nei žilų. Man išbėjo dantis, neklauso kojos, susilpnėjo atmintis. Aš nuolat painioju trijų gatvių pavadinimus – Šarlo, Šomo ir Senklodo, štai iki ko prisigyvenau. Prieš jūs visa saulės kupina ateitis – O aš jau beveik nieko nematau prieš akiją, tiek jau priartėjau prie kapo. Jūs įsimylėjęs, tai savaime aišku. O manęs niekas nemyli pasaulyje ir jūs dar reikalaujate iš manęs pasigailėjimo, po velnių. Molieras praleido gerą siužetą. Jei jūs šitaip jokaujate teismo rūmose, ponai advokatai, aš jūs nuoširdžiai sveikinu. Jūs, aš matau, tikri juokdariai. Ir 90 metų senis vėl paklausė ruščių ir rimtų balsų. Beje, kogi jūs iš manęs norite? Pone, atsakė Marijus. Aš žinau, kad jums nemalonu mane matyti, bet aš atvykau tik jūs paprašyti vieno dalyko, o paskui tu štai jau išeisiu. Jūs kvailys, sušuko senis. Kas jums liepia išeiti? Tai buvo vertimas šių švelnių žodžių slypinčių jo širdies gilumoje, atsiprašygimą, nepulgi ant kaklo. Pona Žilnormanas jautė, kad Marijus tuo ims ir išeis, kad šis priešiškas sutikimas jį atstumė, kad jo čiaurumas Marijų veja lauk. Visą tai suprato. Ir jo sielvartas nuo to didėjo, o kadangi tas sielvartas čia patvirto pykčiu, tai didėjo ir atšiaurumas. Jis būtų norėjęs, kad Marijus jį suprastų, bet Marijus nesuprato, dėl to senis tačiai siuto, jis kalbėjo toliau, kaip? Jūs paniekinot mane, savo senelį, jūs palikote mano namus ir įsidanginote nežinia kur, jūs nuliūdinote savo tetą, jūs tai padarėte, nesunku įspėti dėl to, kad taip kur kas patogiau gyventi viengungio gyvenimą, vaidinti po šeivą, grįžti namo, kada tinkamam pramogauti. Jūs mane atsiuntėte žinios, kad tebe gyvenate. Prisidirbote skolų ir nepaprašyte manęs jūsų mokėti. Jūs pasidarėte skandalistu ir triukšmadariu, o paskui po ketverių metų ateinate pas mane ir nieko kito man neturite pasakyti. Toks nuožmus bandymas išprovokuoti vaikaičio švelnumą tik tai nutildė Marijų – Pona Žilnormanas susinėrė rankas. Šis mostas jį darė itin valdingą ir su karteliu pastebėjo Marijui. Baikime. Jūs, rodo, sakėte, jog atėjote manęs kažko prašyti. Tai kogi, kas yra, kalbėkite. Pone, atsakė Marijų, žiūrėdamas į jį lyg žmogus, kuris jaučia, jog tu jau nugarmėsi bedugnė. Aš atėjau paprašyti jūs, kad leistumėte man vesti. Pona Žilnormanas paskambino, Baskas pravėrė duris. Paprašykite čia mano dukterį. Po akimirkos durys vėl atsidarė, bet panelė Žilnormanė įėjo į kambarį, o tik pažvelgė į jį. Marijus stovėjo be žado, nuleidęs rankas kaip nusikaltėlis. Ponas Žilnormanas vaikščio po kambarį, atsisukęs į dukterį įstarį, nieko ypatingo, čia ponas Marijus. Pasisveikinkite su juo. Ponas nori vesti, štai ir viskas. Eikite savo. Truksmingas ir kimų senio balsas rodė nepaprastai smarkų jo apmaudą. Teta pažiūrėjo Marijų su išgaščiu, atrodė, kad vargu ar jį pažino ir nepadariusi nei vieno gesto, nepratariusi nei žodžio, tėvui mostelius išnyko greičiau negu išnyksta šapelis uraganui papūtus. Tuo tarpu tėvas Žilnormanas vėl atsišlėjo į žydinį. Vesti, 21 metų. Ir jūs jau viską sutvarkite. Jums belieka tik leidimo iš manęs paprašyti. Mažutis formalumas. Sėskitės, ponė. Na kągi, nuo to laiko, kai aš neturėjau garbės jūsų matyti, jumise įvyko revoliucija. Jakobinai paėmė viršų. Jūs turite būti patenkintas. Ar tik jūs nepavirtote respublikonu nuo to laiko, kai tapote baronu? Juk jūs mokate vieną ir kitą suderinti. Respublika neblogas pagardas baronystiai. Ar gavote Liepos ordiną? Galbūt jūs šiek tiek prisidėjote prie Luvro paėmimo, ponė? Čia visai netoli Sant Antuano gatvėje priešais Nonendiero gatvę matyti svedinys įsmigęs į vieno namo sieną trečiame aukšte, o šalia užrašas 1830 metai Liepos 28 diena. Nuėkite pasižiūrėti, labai įspūdinga. A, gražių jie dalykų pridirbote jūsų bičiuliai. Beje, ar jie nesiruošia įtaisyti fontano vietoje paminklo ponui Bery kunigaikščiui? Taigi jūs norite vesti, o ką? Ar nebūsiu per daug nekuklus, jei paklausiu, ką būtent? Jis nutilo ir Marijui nespėjus atsakyti, siutingai pridūrė. Aha, vadinasi, jūs turite visuomeninę padėtį, pralobote? Kiek jūs uždirbate tuo savo advokato amatu? Nieko, atsakė Marijus su kažkokiu tvirtu ir beveik nuožmiu ryštingumu. Nieko? Vadinasi, pragyvenimui jūs turite tik tuos 12 šimtų livrų, kuriuos aš jums duodu. Marijus nieko neatsakė, ponas Žilnormanas kalbėjo toliau. Suprantu, vadinasi, mergina turtinga. Neturtingesnė už mane. Ką, bekraiti? Taip. Yra vilčių ateityje? Nemanau. Visai plika, o kas jos tėvas? Nežinau. O kuo jį vardu? Panelė Fošlevan. Foš, kaip? Fošlevan. Fr, prunkštelėjo senis. Ponia, sušuko Marijus. Ponas Žilnormanas jį nutraukė, kalbėdamas tarsi pats su savim. Taip, 21 metai, jokios padėties, 12 šimtų livrų per metus, poniai baronieniai ponmersi teks vaikščioti pas daržovių pardavėją pirktis už dusų petražolių. Pone, lyg paklaikė sušuko Marijus, matydamas nykstant paskutinę viltį, aš jūs prašau, maldauju dėl Dievo meilis. Ištiesėsi jūs rankas, ponė, aš polu po jūsų kojomis, leiskite man ją vesti. Senis prabilo, jogdamasis šaižių ir klaikių kosulio pertraukiamų jokų. Jūs, matyt, pasakėte savo, velniai nematė, nueisiu pas tą seną skrabalą, pas tą nepralenkiamą kvailį. Kaip gaila, kad man dar nėra 25 metų, aš tada jam parodyčiau pilnutinę pagarbą, apseičiau tada ir be jo. Na tiek to, aš jam pasakysiu, senas idiote, tu per daug laimingas, kad dar gavai mane pamatyti. Aš įsimaniau vesti, įsimaniau susituokti su panele, vis tiek kokią su dukterė, vis tiek kieno, Tiesa, aš neturiu batų, ji neturi marškinių, tai niekis, aš spjaunu į savo karjerą, į savo ateitį, į savo jaunystę, į savo gyvenimą. Aš įsimaniau sikrauti savo ant sprando žmoną ir paskesti skurde. Štai ką sugalvoju, o tu su tuo sutik. Ir senoji iškasena sutiks, gerai vaikeli, daryk kaip nori, prisirišk savo po kaklu akmenį, vesk tą savo košlevan, pliklevan, niekados, ponia, niekados. Tėve, niekados. Iš to, nuo kurio buvo ištarta šis niekados, Marijus suprato, kad nėra jokios vilties. Jis išlėto ėmė slinkti per kambarį į duris, panarinės galvą, sverdėdamas labiau panašus į žmogų, kuris ruošiasi mirti, o ne išeiti.